radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti, a radi za dunjalu kao da ćeš na njemu vječno ostati. Mnogi traže svoju oazu na Dunjaluku, ali samo jedna je oaza. Oaza imana. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta a gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljno biti. Ja vjerujem u Bog. Šehadet. Božije namaz. Božije knjige. Ramazanski post. Božije poslani. Hač. Hač. Sudni dan. Zeka. Zeka. je istina. Biva Božije. Džehennem je istina. istina oaza imana. Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient poziva vas da budete sa nama u ciklusu emisija Oaza imana. Oaza imana. 20 sati i 1 minut, cijenjeni slušalci, dobri narode, još jednom iskreni sa vami pozdravi iz studija BM Radija. Vrijeme za još jedno izdanje emisije Oaza imana. Naš večerašnji gost je profesor Smail Hanđić. Profesore, salam alaikum i dobrodošli u studiju BM Radija.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 Večera slušamo šesti dio. Profesore Bujro. E, Allah sam grani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأولهم وأرفعهم يوم القيامة شأنا وذكرا صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد potpuna zahvala pripada samo Allahu dželle še'nuhu koji je stvoritelj i kreator vasione, svemira, kosmosa i svega onoga što u sebi sadrži, koji će okupiti ljude u danu oko kojeg nema nikakve sumnje. Svjedočim da nema istinskog božanstva mimo Allaha Đalešanu, koji je jedan jedini, daleko od onoga kakvim ga smatraju oni koji ne vjeruju, na koga ukazuju na njegovo postojanje, brojni njegovi znakovi, njegova znamenja i sva njegova stvorenja. Također svjedočim da je naš prvak, naš starješina, naš prvak, E, poslanik, vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi wasallam koji je posljednji u nizu svih poslanika i koji je prvi i naj veličanstveniji na sudnjem danu po pomenu i po ugledu neka su Allahovi salavati salami na njega, na njegovu časnu porodicu na njegove ashabe na sve one njegove sljedbenike koji slijede njegov trag, koji ga slijede u sunetu i u dobročinstvu sve do sudnjeg dana. Poštovani slušalci, draga braćo i cijenjene sestre, evo nas ponu sa sirom Allahovog poslanika, salallahu alihi wasallam, mi nastavljamo naše druženje sa dijelom Durratul Mudi Afisirat Nebevije, blještavi dragulji iz poslaničke biografije kojeg je napisao veliki islamski učenjak šejh Abdul Gani ibn Abdul Wahid al-Magdisi Allah mu se smilovao kao i u proteklim emisijama tako i ove na džardan naše spoznaje o islamu i islamskim vrijednostima mi ako Bog da uz Božiju pomoć nastavljamo nizati blještave dragulje poslaničke biografije. Govorimo o bitnim događajima iz života posljednjeg Allahov poslanika sallallahu alihi wasallam. Večeras, dakle, nastavljamo sa čitanjem dijela Adurratul Mudije Fisirat Nebevije, lještavi dragulji poslaničke biografije. Rekao imam Hafiz Ebu Muhammed Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Magdisi, Allah mu se smilovao i sa njim bio zadovoljan. Citiram. Poglavlje o poslanikovim sallallahu alihi wasallam pisarima. Za njega sallallahu alihi wasallam pisao je Ebu Bekr as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Amir ibn Furejh, Abdullah ibn al-Arqan al-Zuhri, Ubej ibn Kaab, Thabit ibn Qajs, ibn al-Shammas, Khald ibn Sa'id, ibn Al-As, Hanzala ibn Ar-Rabija Al-Asadi, Zaid ibn Thabit, Muavija ibn Abi Sufjan, Šurahbil ibn Hasana. Muavija ibn Abi Sufjan i Zaid ibn Thabit bili su zaduženi tim poslom i odabrani za njega. Kraj citata. Dakle, ovo je novo poglavlje iz naše knjige, a ono govori o ljudima koji su bili poslanikovi sa Allahu alihi wasalama pisari, odnosno koji su imali poseban zadatak od strane Allahovog poslanika sallallahu alihi wasalama da pišu, da zapisuju, da prepisuju dokumenta, državna akta, dopiske, a posebno Allahu objavu časni Kur'an. Dakle, sami naziv ovog poglavlja postiče nas da spomenemo jedno, jednu veoma važnu činjenicu, a to je da je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam bio nepismen. Dakle, da nije znao ni čitati ni pisati. Puni 40 godina prije poslanstva uh, Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam nikada nije nešto ni pročitao ni napisao niti od nekoga te vještine jel, e, naučio. I to je sve bilo zbog Allahove veličanstvene mudrosti e, koju je uzvišeni želio da se neminovno desi i da ostane jel, zabilježena i nužno poznata među svim jel, ljudima tog vremena, prvenstveno kurešijama, kako niko ne bi mogao e, da posumnja i da kaže, recimo, ovaj vaš vjerovjesnik se o svim kuranskim kazivanjima prethodno negdje educirao na osnovu jel, zapisani događaja, informacija koje su objavljene ili zapisane u prijašnjim knjigama. Dakle, ovu mudrost i ovu činjencu časni Kur'an na mnogo mjesta ističe pa kaže uzvišeni Stajidu billa, oma kunta tatlu min qablihi min kitab, wala tahutuhu bijeminik, idha lartabel mubtilun. Kaže, kaže uzvišeni Allah, U prijevodu značenja kaže ti prije nje ni jednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnicom svojom pisao, inače posumnjali bi oni što laži govori. Također Huzišan je kazao Ma kunte tedri mel kitabu velel imanu, walakin džalnahu nura, nehdi bihi men neša min ibadina, wa inneke leh tehdi ila siratim mustaqim. Ti nisi znao šta je knjiga, niti si poznavao vjerske propise, ali smo je mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo one robove naše koje želimo, a ti zaista upućuješ na pravi put. I rekao izvišeni, oma kunta tađu, e julqa ilajke il kitabu illa rahmeta min rabbik, kaže uzvišeni u prevodu značenja, ti nisi očekivao da će ti knjiga biti objavljena, ali ona ti je objavljena kao milost gospodara tvoga. Dakle, uzvišeni Allah je iz svoje veličanstvene mudrosti spriječio jel, poslanika sallallahu alihi wasallam da prije poslanstva nauči i čitati i pisati, dakle da se opismeni kako e, ne bi imao jel, ispriku bilo koji kureša, bilo koji čovjek onog vremena koji bi kazao da sumnja jel, da je Kur'an od uzvišenog Allaha, jer poslanik sallallahu alaihi wasallam nije ni znao, nije znao ni čitati ni pisati. Uzvišeni Allah spominje i prigovor e, kureša na poslanika u Kur'anu pa kaže وقالوا أساطير الأولين iktetebeha fahije tumla alejhi bukratan vasila i govore to su izmišljotine naroda drevni on traži da mu se pripisuju i ujutro i naveče da mu ih čitaju dakle prigovarali su mu i zbog toga jel, što je poslanik sallallahu alihi wasallam tražio od svojih pisara da mu zapisuju objavu i da mu je čitaju i ujutro i naveče pa im je uzvišan Allah jel, na ovo njihovo prigovaranje jel, detaljno odgovorio kao što se to navodi u časnom Kur'anu. Obzirom da poslanik sallallahu alejhi ve sellema nije znao ni čitati ni pisati uzvišeni Allah mu je osigurao obezbijedio je da ima kvalifikovane i stručne pisare dakle da oko njega budu ljudi koji su od tog zanata koji to poznaju I inače čovjek kada nešto ne zna on to treba da poveri onima koji su stručni i koji znaju I ovo se ne bi smjelo nikada jel, u našem društvu posmatrati kao nečija mahana, e, već kao čovjekova vrlina, obzirom da taj čovjek osigurava da nešto bude uspješno obavljeno. I tako treba jel, da čini svaki čovjek koji nešto ne zna, a želi da se stvar uspješno obavi. Razmislimo o Allahom poslaniku, sallallahu alihi wasallam. On je bio poglavar cjelokupnog Mileta, imam i predvodnik svog umeta i svih muslimana. Je to bila čast? Je to bila privilegija i ugled? Naravno da jest. I pored tolike časti uzvišeni Allah mu propisuje da druge ljude ovlasti da učine ono što sam nije znao da učini. Dakle, propisuje mu da ima svoje pisare, pomoćnike koji će mu pomoći da uspješno obavi svoju jel, poslaničku misiju. I zbog toga je poslanik sallallahu alaihi wasallam imao pisare koji su mu zapisivali objavu koja mu je dolazila sa nebesa, zatim pisma koja je slao vladarima e, susjednih država jel, zemalja, ali isto tako i neke dokumente u kojima su jel, bili zapisivani propisi, kao što je to bio slučaj sa knjigom Amra ibn Hazma. Dakle, posao i službu pisara Allahog poslanika sallallahu alihi wasallama nije mogao svako da saba da jel, obnaša obzirom da su Arapi e, u globalu jel, bili jako nepismen narod. Niti su znali čitati, niti pisati, niti računati. Veoma mali i odabrani broj ashaba e, je bilo pismeno. E, a među tim ashabima posebno se jel, e, iscali bili četvorca halifa Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija radijallahu ta'ala anum ajma'in kao što to naš autor spominje u, u ovom dijelu kojeg čitamo. E, neke ashabe su jel, u tom smislu krasle dvije odlike. Bili su i govornici ili glasnogovornici Allahovog poslanika Salome, a u isto vrijeme i njegovi lični pisari, kao što je bio slučaj sa Sabitom i Kajsom, a među samim pisarima Allahovog poslanika Salome, neki ljudi su se izuzetno, jel, posebno, E, istica i to nije uopće čudna stvar i ne treba se tome čud zbog čega se neki među ashabima isticali a bili su pisari Allahog poslanike sallallahu alaihi wasallam jer svaki vladar recimo ima e, neke svoje ministre koji, su, koji se posebno ističu po svojim kvalitetima baš kao što i u razredu ovaj, postoji par učenika koji druge nadmašaju, nadmašuju po, po svojoj inteligenciji i drugim kvalitetima dakle među pisarima Allahog poslanika sallallahu sallallahu alihi wasallam Zaid ibn Sabit se posebno isticao po svojim kvalitetima. Između ostalog on je poznavao i uh, hebrejski jezik i upravo njega su Ebu Bekr, a kasnije i Omer El Faruk radijallahu ta'ala anhuma ovlastili da se jel, sa ostalim ashabima stara i da iznese emanet i obavi posao sabiranja Kur'ana u jednu zbirku, dakle u Mushaf. Dakle, pisari Allahog poslanika, salallahu alihi wasallam, bili su odabrana skupina među e, ashabima, radijalahu ta'la anhum, koji su bili uz poslanika sallallahu alaihi wasallam kada je trebalo sačuvati Kur'an u njegovom izvornom obliku onako kako je i zapisan i danas kada učimo Kur'an trebamo da znamo da su ta nekolicina ashaba također zaslušni i da imaju udio jel, u svim onim našim savapima koje mi ako Bog da dobivamo učeći i proučavajući Kur'an. Međutim, osnovna pouka koju treba da iz ovog izvučemo jeste da svako onaj koji je razumom i pameću obdaren treba da pronalazi treba da pronalazi i, i savremene jel, faktore koje, koji donose uspjeh i od koji se može okoristiti da postane čovjek uspješan, svejedno da li želi da bude uspješan u privatnom ili u društvenom životu. radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti, a radi za dunjalu kao da ćeš na njemu vječno ostati. Mnogi traže svoju oazu na Dunjaluku, ali samo jedna je oaza. Oaza imana. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta a gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljno biti. Ja vjerujem u Božje. Šehadet. Božje namaz. Božje knjige. Ramazanski post. Božje poslanik. Hadž. Hadž. Sudni dan. Zekat. Džennet je istina. Biva Božje. Džehennem je istina. istina oaza imana. I am a Muslim, I am a Muslim so... Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient poziva vas da budete sa nama u ciklusu emisija Oaza, Oaza imana. imana. O srce moje, šta je s tobom? Da nisi kamen studeni, poklanjaš vrijeme nemaru svom. Za čime kucaš, kaži meni. O srce moje, šta je s tobom? Za čime kucaš, kaži meni. O srce moje, šta je s tobom? O srce moje, šta je s tobom? Zar ne vidiš ovaj bol? Hiljade rana umeta, svakoga dana većih broj. Hiljade rana umeta, svakoga dana većih broj. O srce moje, šta je s tobom? Da nisi kao studeni, poklanjaš vrijeme, maru svom, zači me kucaš, kaži meni, o srce moje šta je s tobom. O srce moje, šta je s tobom? Dušmani tvoju krti piju, smiješ se, a ne plačeš. Razmisli malo kuda ideš smije se, a ne plaćeš, razmisli malo kuda ideš, o srce moje šta je s tobom, da nisi kamen studeni, poklanjaš vrijeme nemaru svom, za čime kucaš kaži meni, o srce moje šta je s tobom. O srce moje, šta je s tobom? Zar ne čuješ nejaki zov? Vapa i tuge zovu te, a ti se misliš nekom drugog. Vapa i tuge zovu te, a ti se misliš nekom drugog. O srce moje, šta je s tobom, da nisi kamen studeni, poklanjaš vrijeme nemaru svom, za čime kucaš, kaži meni. O srce moje, šta je s tobom, o srce moje, šta je s tobom, zar ne vidiš ovaj bol, hiljade rana studenta Svakoga dana veći broj Hiljada rana umeta Svakoga dana veći broj O srce moje šta je s tobom Da nisi kaj udani Poklanjaš vrijeme nemaru svom Za čime kucaš kaži meni O srce moje šta je s tobom Za čime kucaš kaži meni O srce moje šta je s tobom O srce moje šta je s tobom O srce moje šta je s tobom o Ako ste se kasnije uključili u naš program Cijenjeni slušalci, u toku je emisija Oaza imana. Večeras nastavljamo sa ciklusom predavanja o teme Blistavi dragulji iz poslaničke Alehi Selam biografije. Naš i vaš gost je profesor Smail Hanđić. Pa evo da nastavimo sa večerašnjom temom. Rako imam Hafiz Ebu Muhammed, Abdul Gani ibn Abdul Wahid al-Magdisi, Allah mu se smilovao i sa njim bio zadovoljen, citiram, Allahu poslanik, salallahu alihi wasallame, poslao je Amra ibn Mejeta Damirja Neđašiji, čije je ime bilo Ashame, koje je imalo značenje onaj koji daje. On je prihvatio pismo Allahovog poslanika, salallahu alihi wasallam, pročitao ga, zatim je sišao sa svog prijestolja i sjeo na zemlju. Primio je islam i živio lijepim islamskim životom. Međutim, islam je prihvatio još u prisustvu Džafera ibn Ebi Taliba i njegovih prijatelja. Vjerodostojno se prenosi da mu je vjerovjesnik sallallahu alihi wasallama klanjao džanazu onog dana kada je i umro. Neki su ljudi zabilježili da se još uvijek može primijetiti svjetlost nad njegovim mezarom. Kraj citata. U ovom pasosu autor, jel, Allah mu se smilovao, spomenuo je neke ljude po kojima je poslao svoja pisma vladarima susjednih e, država. I prije nego li počnemo govoriti o detaljima, bitno je da naglasimo da je ovo bilo jel, novo razdoblje e, poslanikove, salallahu alihi osaname, dave njegove misije poziva i pozivanja ka uzvišenom Allahom. Period ovog novog jeldavetskog razdoblja počeo je sa potpisivanjem primirja na Hudejbiji. U to vrijeme Kurejše su bile jel, simbol e, mnogo boštva na čitavom arapskom e, poluostaru za razliku od jevreja koji su bili simbol židovstva. U to vrijeme islam je bio na meti tri neprijateljske sile e, od strane tadašnjih jevreja i plemena Kurejša i Gatafana. Kada je potpisao primire sa Kurejšijama, e, tim primirjem su oslabila neprijateljstva mnogo božaca i poslanik salallahu alihi wasallam se mogao jel, okrenuti e, davetskim aktivnostima e, koje su bile e, usmjerene ka općim masama. U ostalom, to je bila jel, njegova zadaća i o tome uzvišeni Allah kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi smo te samo kao milost svim svjetovima poslali i kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ a sam poslanik sallallahu alejhi ve selleme je kazao e, wa kana an-nabiyyu yub'athu fi qawmihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi kafa prije mene je poslanik vjerovjesnik bio slat u određeni narod posebno a ja sam poslat čitavom, čitavom čovječanstvu svim ljudima dakle ovaj opći poziv jel, svim ljudima zahtijevao je da se prije toga osiguraju e, posebne okolnosti neko novo i ugodnije jel, davetsko e, okruženje razdoblje koje će dozvoliti jel, koje će dozvoljavati neke aktivnosti koje će biti usmjerene ka tim općim masama. I kao što se da primijetiti, jel, jako je postojala ogromna i nasušna potreba. Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam nije odmah počeo sa sprovođenjem jel, ovog općeg pozva svim ljudima. I upravo zbog toga jel, svaki pametni i svaki razumom e, obdareni musliman ne bi trebao e, promicati i uspostavljati islam među drugim ljudima u tuđim dakle avlijama ako to prethodno nije učinio u svojoj e, vlastitoj avliji. Kada je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam formirao i uspostavio e, prvu islamsku državu i kada se obezbijedio jel, od svojih neprijatelja koji su se nalazili u njegovoj jel, neposrednoj blizini, tek tada je svoje snage usmjerio u opći poziv. Dakle, svaki pametan i, i razuman musliman ne bi nikada, nikada trebao da razmišlja na način da na sebe navuča što više neprijatelja i da se sa više jel, oponenata e, da sa njima e, ratuje, da sa njima neprijatelje u jednom vremenu. Jer to je situacija koja neminovno vodi ka e, čovjekovom neuspjehu i propasti. Dakle, pametan musliman, on njeguje pravila i e, načela o postupnosti pri djelovanju i takav je njegov jel, celokupni život, obzirom da treba da dobro poznaje jel, društvenu stvarnost u kojoj jel, i sam on e, egzistira. Allahu poslanik, salallahu alaihi wasalam, nije se obraćao ni Kisri, ni Kajsaru, ni vladarima Jemena, niti drugim autoritetima jel, iz svog susjedstva i susjednih zemalja država, sve dok nije slomio otpor e, Kurešija. Njihov otpor je slomio na taj način što je sa njima jel, potpisao primire na Hudejbiji u kojem se jel, izričito e, zahtijevalo da u narednih deset e, godina od potpisivanja tog primira nema nikakvih e, sukoba i neprijateljstava e, između muslimana i kurešija. I tim primirjem e, zaustavljen je rat i to primirje je bila veličanstvena pobjeda muslimana i sa tom pobjedom je uzvišen je Allah i obradao svog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam e, kada mu je objavio ajet u povratku sa Hudejbija koji glasi ina fetahna leke fetha mubina mi ćemo ti sigurnu e, pobjedu dati dakle bio je to povod da poslanik sallallahu alaihi wa sallam e, svoju pažnju uh, koncentraciju preusmjeri na druge ljude mimo oni za kojim ga je uzvišeni Allah prethodno zadužio, jel da započne davu, dakle to su bili njegovi ukućani, njegova porodca, e, familija, komšije, prijatelji, dakle općanto ljudi iz plemena Kureš iz kojeg je i sam poslanik sallallahu alihi wasallam vodio porijeklom. Kada su ga ashabi obavijestili da kraljevi i vladari neće prihvatiti nikakva usmena predanja i obavijesti, već da se sa njima e, korespondencija vrši na način da se napišu e, službena akta koja su usto još i opečačena. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije se uopće libio i dvoumio da li da i on tako učini. Uh, već je naredio da mu se napravi pečat koji je bio u e, obliku njegovog prstena kojeg je nosio na ruci i u kojem je bilo e, ugravirano, napisano Muhammedun Rasulullah, Muhammed Allahu poslanik. E, na vrhu ovog pečata e, naredio je da bude napisana riječ Allah, a u sredini Rasul, a odnu pečata Muhammed i dakle sve su to bile riječi iz sintagme Muhammedu Rasulullah koja se čitala e, počevši sa dna prema vrhu što je opet e, svoje vrstni dokaz i primjer poslanikove salallahu alihi wasalame skromnosti i nepostojanja želje za e, samo isticanjem i ohološću. Dakle, bio je to i poslanikov i edeb ili e, lijepo ponašanje i učitivost prema uzvišenom Allahu, obzirom da je jel, istakao na vrhu njegovo ime Allah, a svoje potisnu na samo dno tog pečata. Također, poslanikov pečat je i dokaz da musliman treba da vodi računa o e, savremenim jel, kretanjima u društvu i da se isto tako prilagođava nekim zatjema života E, koji su ustavljeni među ljudima, koje ljudi nužno poznaju i tako savladaju. E, dakle, e, poslanik sa Soleme je dao da se napišu službeni dopisi vladarima susjednih zemalja i da svi ti dopisi zadovoljavaju kriterije tadašnje e, službene korespondencije, dakle da su svi dokumenti, sva ta akta, sva ta pisma e, posebno napisani, da su svi opečačeni, da su posebno umotani. Zatim poslanik sa Soleme je odabrao za taj svaki dopis, za to svako pismo koje je bilo a, a, iz njegovih usta izdiktirano i rukom njegovih pisara napisan e, svaki taj dopis je izabrao posebno e, izaslanika koji odgovara mjesto i prilici gdje ide inače e, na nečiju inteligenciju e, i na nečiju pamet jel, e, između ostalog ukazuju tri e, stvari dakle e, njegov poklon pismo i zastupnik ili zaslanik kojeg pošalje. Dakle, da je neko pametan, na to ukazuje poklon kojeg odabere, da nekoga daruje, e, njegov pismo kojeg napiše i kome ga napiše i izaslanik ili zastupnik kojeg u svoje ime pošalje da ga zastupa po određenom e, pitanju ili određenom poslu. Allahu poslanik, salallahu alihi wasallam, je sa posebnom pažnjom Eh, odabirao svakog svog izaslanika kojeg bi slao jel, eh, nekom vladaru ili eh, nekom kralju ili caru odabirao bi te svoje izaslanike u skladu sa stanjem onoga kome ih šalje jer je cilj bio da se islam dostavi na najljepši mogući način kako bi ga ljudi prihvatili i među ljudima kojima je poslao E, svoga izaslanika bio je i Neđaši, kao što to autor djela spominje. E, Neđaši, inače ta riječ, e, to je nadimak za vladara Abesinije. I svaki Neđaši ima svoje vlastito ime, ali on je Neđaši obzirom da je vladar, obzirom da je, da je kralj te zemlje, te pokraje nad kojom e, vlada, u kojima vlast. E, kada je u pitanju e, ovaj dio pasusa kojeg smo pročitali, valja kazati da učenjaci e, imaju različite stavove, da li je to bio onaj isti neđaši kod koga su prvi muslimani jel, otišli u muhađerluk, dakle e, u izbjeglištvo ono na što ukazuju jel, predanja, e, što je ako ovo da i vjerodostojno, jeste da je to bio drugi neđaši, ne onaj isti kod kojeg su prvi muslimani otišli u Muhađeruk. Dalje rekao je imam e, Hafiz Ebu Muhammed Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Magdisi Allahum se smilovao i sa njim bio zadovoljan citiram E, poslao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam Dihju ibn Halifu al Kelbija Kajsaru, vladaru Rimljana. Njegovo ime je bilo Herakle. Tada ga je ispitivao o vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam nakon čega se i sam jel uvjerio u e, vjerodostojnost njegova poslanstva. Želio je da prihvati islam Međutim, Rimljani se sa tim ne složiše, pa se on poboja za svoju vlast i suzdrža se. Allahu poslanik sallallahu alihi wasallama poslao je Abdullaha ibn Huzafove Suhejmija Kisri, vladaru Perzije, pa je on pocijepao vjerovjesnikovo sallallahu alihi wasallama pismo, pa je vjerovjesnik sallallahu alihi wasallama rekao Allah mu pocijepao njegovo carstvo, zaista je Allah pocijepao njegovo carstvo i učinio da ga njegov narod naslijedi. Hatiba ibn Ebi Belta Al-Luhemija, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, poslao je El Mukaukisu, vladaru Aleksandrije i Egipta. On reče u redu, ali nakon toga prođe period, a on ne prihvati islamu. Vjerovjesniku sallallahu alihi wasallama darovao je Mariju Koptkinju i njenu sestru Sirin, a on ju je darovao Hasanu ibn Sabitu. Rodila mu je Abdurrahmana ibn Hasana. Dvojici vladara Omana, Džejferu i Abdu, sinojima El Džulendija, koji su bili iz El Ezda, a od njih dvojice je kralj bio Džejfer, Allahu poslanik sallallahu alihi wasallama, poslao je Amra, Ibn Lasa. Oni su prihvatili islam i iskreno ga ispovijedali. Zamolili su da Amr ostane kod njih, pa on ostao sve dok Allahu poslanik, salallahu alihi vseleme, nije preselio. Selta ibn Amra ibn al-Amirija poslao je u imamu Havzatu ibn Ali al-Hanefiju, pa ga je počastio i ugostio, a zatim napisao poslaniku pismo čija je sadržina kako je samo divno i lijepo ovo čemu ti pozivaš. Ja sam glasnogovornik i pjesnik svoga naroda, pa hajde da imeni nešto odrediš od dobiti koju ti stekneš. Pa je poslanik sallallahu alihi vseleme to odbio i on nije prihvatio islam. Umro je u vrijeme oslobađanja Mekije. Šuđavu Ibn Vehba al-Esedja poslao je al-Harisu Ibn Abi Šemru vladaru Belke u Šamu. Šuđava prenosi da ga je sustigao nadomak Damaska, pa mu je uručio pismo, a ovaj ga je pročitao, bacio i rekao, lično ću ga posjetiti. On je to i želio da učini, međutim spriječio ga je Kajsar. Allahov poslanik, salallahu alihi wasallam, je El Muhađira ibn Ebi Umeju, El Mahzumija, poslao El Harisu, El Humeiriju, jednom od vladara Jemena. Al-Ala'u ibn Hadrem, Al-Hadremija poslao je Al-Munziru ibn Saviju Al-Abediju, vladaru Bahreina. Njemu je napisao pismo u kojem ga poziva da prihvati islam, pa ga je ovaj prihvatio i iskreno ga ispovjedao. Ebu Musa Al-Ešarija i Muaza ibn Džebela el Ansarija radijallahu anhuma poslao je poslanik sa Salome kao misionare, kao daje u Jemen da pozivaju islam, pa njihovim posredstvom većina jemenaca primila islam, a također i njihovi namjesnici. Sve je to bila sve je to bilo dragovoljno bez ikakve borbe kraj citata. Dakle, u ovom e, podugačkom pasu e, e, naš autor e, imam Ebu Muhammed al-Magdisi Allah mu se smilovao spomenuo je nekoliko ashaba kojih je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam poslao e, vladarima i namjesnicima tadašnjih susjednih e, zemalja država i I to je veliki dokaz koji trud i koje zalaganje činio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako bi dostavio kako bi dostavio islam ljudima. Također u ovom pasu je i dokaz o vrijednosti ashaba radijallahu ta'ala anhum, dakle prijatelja Allahu poslanika sallallahu alejhi ve Koliko su samo oni žrtvu dali i trud jel, da ova vjera dosegne i najudaljenije e, predjele zamste uopće nisu marli e, na, na tu razdaljnu koju trebaju prijeći, na okolnosti, na mogućnost da, da, da jale, realno budu ubijeni, da se svojim porodicama više nikad ne vrate nije ih e, brinulo ni to što moraju jel, pregaziti te brojne pustinje e, koje su surove, e, brojne šume, preplaviti more, pregaziti rijeke, preći brda i planine i tako dalje. Dakle, ništa nije bilo važno osim da se izvrši obaveza i emanet kojeg im je povjerio Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam. E, I kao što se moglo jel, primijetiti, svi ljudi kojima je poslanik sallallahu alihi wasallam poslao e, ta svoja pisma, svoje e, dopiske, nisu istovjetno postupali. Neki su to pismo jel, velikodušno prihvatili i prešli na islam, neki su ga pocijepali, neki su prije jel, svoje odluke željeli da ispitaju prvo javno mijenje, pa kada su vidjeli da je javnost protiv toga, nisu prihvatili islam želeći da sačuvaju svoju vlast. Neki vladari nisu primili islam, ali su jel, svojim lijepim ponašanjem uzvratili na to pismo kojim je poslanik za sveme poslao i poslaniku jel, po, svom, po, po tom njegovom izaslaniku e, e, poslali jel, svoje poklone, svoje hedije, darove. E, neki narodi su bili e, u to vrijeme raštrkani, pa im je poslanik sa sveme poslao e, daje misionare koji će ih okupiti i poučiti islamu, pa su prihvatili islam. Spomenuli smo Muaza bin Džabela koji je bio daja u Jemenu i koji je sa njima ostao toliko dugo da nije bio uopće prisutan kad je poslanik sallallahu alejhi ve umro i kada je ukopan u, u Medini. E, današnje stanje sa vladarima država je poput stanja vladara iz poslanikov sa Saleme vremena. Dakle, neki vladari se očito i jasno bore protiv islama. Neki su prihvatili islam, neki bi ga primili, ali nisu mogućnosti. E, plaše se za svoje prijestolje, neki se stide tog islama i tako dalje. Allahu poslanik sa Saleme koristio je svaku priliku kako bi dostavio ljudima Allahov din. A jedna od najvećih pouka iz suneta Allahov poslanika sa Saleme jeste da bude požrtovan i da se ne, štidi, ne, ne štedi kada je e, u pitanju pomaganjem Allahove vjere i dostavljanje e, te iste vjere svim ljudima.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 تمد النجوم العلا بالضياء وللناس من حوله زحمة توثق بين ذويها الإخاء الأنبياء عليك الصلاة وعليك السلام أبا الأنبياء عليك الصلاة وعليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي الثناء والثناء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام على الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا I evo za kraj našeg druženja da poslušamo i preostali dio večerašnjeg predavanja iz ciklusa predavanja, dakle ovo je šesto kako smo kazali na početku emisije, e, blistavi dragulji iz poslaničke alihi selam biografije. Dakle, mi smo kazali da je Allahov poslanik, salallahu alihi wasalame, koristio svaku priliku, svaku mogućnost, jel, e, kako bi ljudima dostavio e, Allahov vjeru islam. I e, kazali smo isto tako da je to jedna od najvećih pouka iz celokupnog suneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem dakle e, da da da njegov sledbenik bude požrtvovan i da se jel, ne libi i ne štedi kada je u pitanju e, zalaganje e, i trud e, za pomaganje Allahove vere i dostavljanje iste ljudima. Kazali smo da je takva e, ličnost bio i sam Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam koji kada je spomenuo druge Allahove poslanike on je kazao wa inni le arđu Allahe en akune aktheruhum tabi'a e, ja doista nadam se od Allaha Đelešanu da ću biti poslani koji će imati najviše svojih sljedbenika. Dakle, to je bila jedna od njegovih najvećih želja da, e, na osnovu jel, ovog Adisa e, da upravo on bude jel, poslanik sa najvećim brojem svojih sljedbenika muslimana, što se ne može jel, nikada i nikako stvarti bez e, islamskog misionarstva, bez dave. Zato onaj koji želi da bude u časnoj povoci, u časnoj koloni, pomagača, jel, da se ova poslanikova želja i ostvari, takav treba da dadne svoj doprinos u širenju i najljepšem prezentovanju islama ljudima, kako bi ga ljudi prihvatili kao filozofiju svog života, a ne da bude jel, suprotno da ljude ružnim nastupima i e, često nepromišljenim e, i zlim čak i zlim postupcima e, odbija od vjere i ovaj pogrešno reklamira Islam. Dakle, mi ljudima trebamo da dostavimo islam na najljepši mogući način. Jel onakav kakav je on i ovaj, uzbilji, dakle, lijep i privlačan. Ostalom, kako ga izvišan je Allah nama predočio, a ne onako kako to e, žele e, mnogi neprijatelji islama da se islam e, prikaže u društvu kao vjera nasilja, kao vjera nekulture, e, kao vjera netolerancije i tako dalje. Dakle, e, isto tako važno je kazati posebno sa to tiče dave i daja koji prezentuju i promovišu islam da na učinjeno zlo nikada ne bismo trebali istom mjerom uzračati jer tako nije ni Allahu pasanik sallallahu alihi wasallam nikada činio. Ono što želim kazati, a dotiče se samog sadržaja ovog autorovog štiva kojeg smo mi e, pročitali, veže se za priču o e, Kisri i Heraklu. Kada je Kisra dobio pismo od Allahov poslanika, salallahu alihi vseleme, e, on ga je pročitao, a nakon toga i poderao, na što je Allahov poslanik, salallahu alihi vseleme, kazao, mezek Allahu mulkehu, Allah e, dao da njegovo carstvo, njegova vlast se isto tako pocijepa. Dakle, ova poslanikova dova je bila ukabuljena, primljena od Allah Đelešanuhu, pa je zaista kisino carstvo kasnije rascijepano i potpuno je nestalo. Za razliku od eh, kisinog, e, eh, Rimljan kao narod još uvijek e, egzistiraju i postoje na zemlji do duše u nešto e, promijenjenom obliku. Možda će neko upitati i postaviti logično pitanje zašto Allahu poslanik sallallahu alihi vseleme nije dovio e, protiv e, rimanskog vladara. Odgovor je kratak i jasan. Dakle, ono što uzvišeni Allah želi svojim kadarom, ja, svojom odredbom on šarijatski ne dopušta da se suprotno tome ispolji poslanikovim jezikom. I ovo se smatra temeljnim znanjem. Dakle, primjer tome je e, ajet iz e, sure Al-An, to je 65. E, ajet, dakle, u kome je Nalek Džibril, ali i Salam, dostavio praniku sa Salame, a min thawqikum أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيك بعضكم بأس بعض Reci on je kadar da pošalje protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite. Nakon što je Džibril proučio dio, dio ovog citiranog ajeta nakon što je proučio poslanik sa selame riječi azabe min fauqikum e, kaznu iznad vaših glava poslanik sallallahu alihi wasallam je u tom momentu zatražio zaštu od uzvišenog Allaha i zbog toga mi danas možemo slobodno kazati da ovaj umet nikada neće biti kažnjen sa kamenjem koje će sipati jeli, iz oblaka iz nebesa i da će od toga e, nestati e, E, kada je Džibril nastavio i proučio sljedeći dio ajeta kazavši eu min tahti arđulikum poslanik salalah e, ili kaže e, kazna ispod vaših nogu. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je e, zatražio utočište od uzvišenog Allaha zaštitu i zbog toga slobodno možemo e, kazati da e, ovaj umet nikada nije će nestati na taj način e, što će se zemlja rascijepiti i da će on e, propasti u zemlju. Međutim, kada je Džibril alaihi salam proučio E, evo je bisakum šija, evo je dhika badukum be se bad, ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite. Poslanik sallallahu alihi wasallam nije se e, tada u tom momentu utjecao Allahu od ove kazne i to je zbog toga što, e, što ono, jel, što uzvišeni Allah želi svojim kaderom, svojom odredbom poslaniku. Nije dozvoljeno da suprotno tome kaže svojim jezikom. Poslanik sallallahu alihi wasallam je kazao Hada ehvenun va ejsar. Ovo je mnogo lakše i mnogo... E, je lakše zapodnijeti. Zato mi danas vidimo umet Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako u njemu vladaju neredi, kako su muslimani razjedinjeni u grupacije i skupine i kako određene skupine čine naslje drugim skupinama, baš po ovom ajetu kako je to e, Melek Džibril dostavio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. To je toliko za ovaj put i ovo je dio knjige kojeg smo prešli. Nastavit ćemo ako ovo da e, sljedeći mjesec molim uzvišenog Allaha da nam oprasti naše e, grijehe, da nas poduči korisnom znanju i dobrim dijelima i podari nam društvo u dženetu sa Allahovim poslanicima, sa učenjacima, šehidima i pobožnjacima. Amin. Ja rabila, alemin. Cijenjeni slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Oaza imana. Vama profesore, hvala na gostovanju. Vidimo se ako Bog da idući mjesec u sedmom izdanju u sklopu ovog ciklusa predavanja. A vama cijenjeni slušalci, poruka da budete sa nama u ponedjeljak u istom terminu od 20 sati. شباب قد شادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وفدة تجلوب نصرا ربة عظمى لجيل يملأ